mu kubaka kino gihugu cacu ari cyo gwanyu camavukiro mutirero no musi tugaruka kuvyerekeye iki ku munsi wejo igerekerezo rya kabiri wari umunsi mpuzamakungu hariwe ukudakoresha ingimba mbe aho ingimba yagiye irakora ni gute kumbure kumbure n'ibindi byagiye bitorerwa amatati burya uh, ahari eh, icyo no kwita ugutosekaza agateka ka zina muntu biri no mu bica bituma kumbure igihugu kibonwa nabi haba mu makungu cyangwa ibiharuro ugasanga biriko biragwira byerekana uguhonyanga agateka ka zina muntu mu gihugu runaka muti rero uno munsi ni gute abarundi bo kwigenza cyane cyane isanganiro reka rero tuduge ku ijambo mu mwidonido rya kino kiganiro duhere ku kiyago twagiranye na perezida silvestre ntibantunganya hari ku munsi w'ejo aho amakungu yahimbaza umunsi amakungu hariwe ukudakoresha ingimba reka rero tumutegabire eh, ku barundi ubutumwa ni cyane kuko ugiye kuraba ibihe kino gihugu caciyemwo urabona ko hagiye hasa n'ahiganje ingimba urabye kuva twikukira gushika uyu munsi abakuru y'igihugu canke arafise amabanga akomeye cyane nk'abashikiranganje ba mbere bagiye baricwa kenshi igenda amavuga nti byose biva ku barongozi abarongozi bagiye imbere bakabivuga bakabyemanga bakabigendera bagafata ingingo ziciye mu mabwirizwa eka mbere ziciye no mu bundi buryo bw'intwaro ni ibintu bishoboka kandi birakenewe jewe mbere ndizeye cyane yuko muri kino gihugu atawusubira kwibaza ati hari icyo nzoshobora gushikako nciye mu gukoresha ingimba uno munsi ushitse mu gihe mu minsi yahera ah, ahenshi mu gihugu twagiye twumva ibi bisasi biturika biturikira mu bantu mu masoko mu maparikingi n'ahandi hama hakabaho mbere n'ababyiyitirira ku bwanyu abo biyitirira ububisha nk'ubwo bwo guhonyanga kumbura agateka kazina muntu mwe mubabwira iki kuri uno munsi nubabwira yuko muri kino gihe nabivuze hari inzira zitagishika uvuze mbere ibyo by'ubwo bubisha ugiye kuraba n'igihe byashikiye ko urabona ko hari intumbero yo gushaka kwimenyekanisha buriya ugiye kuvugwa yuko ari we warashe ku kibuga cy'indege ugiye kuvugwa ko wateye amagrenade igihe umukuru w'igihugu agiye kugira ijambo ashikiriza mu makungu kandi hari haheze imyaka tutabona umukuru w'igihugu agiye hariya mu mushyirahamwe mpuzamakungu urumva ko uwo muntu aba agira ati reka nanjye donka akaryo kugira ngo mvugwe icyo si politiki irimwo nuvuga yuko ari ububisha ni kuko washaka hari n'igihe n'igihugu urabona kirafise inguvu igihugu hari n'igihe usanga birekuwe yuko kugira ngo ukingire ngo ukingire agateka ka muntu ushobora gukoresha inguvu birarikuwe ugiye kureba mu mategeko mugabo rero bigenda bikurikiza ayo mategeko byubaha kandi bikubahiriza k'agateka ka muntu ugiye kubikurikiza k'agateka ka muntu urumva yuko haba hari ikintu cy'icaha gusumbya kuza kubesha abantu ngo ko uragira ibikorwa byo eh, kubahabuza canke byo kubaho ubwigenge gusumbya uko ibintu byaremeza ico gihe mm-hmm. murashikirije yuko byabaye umukuru w'igihugu kumbura ari hanze mu nama igira mirongo irindwi na gatandatu y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni e, ku bwanyu hari haheze igihe kitari gito umukuru w'igihugu atitaba bene iyo nama mbe uno munsi hari umwizero mubona kumbure ko imigenderanire ishobora kunaguka hagati y'uburundi n'ibindi bihugu kubw'uko kwitaba k'umukuru w'igihugu muri iyo nama ugiye kuraba muri muri amezi aheze urabona ko Burundi bwongeye guseruka mu makungu haba hano mu karere haba muri afurika eka mbere haba no mu makungu nk'uko ubivuze urabona hari imyaka myinshi atamakuru y'igihugu cy'u Burundi ashika mu nama mpuzamakungu nk'irya nama igira mirongo irindwi na gatandatu iheruka ku kirabera eh, i new york mugabo kandi urumva no mu bivugwa yuko hari ingendo iriko iratuma imigenderanire hagati y'uburundi n'ibwo duhana imbibe igira itera imbere uravye ingendo umukuru w'igihugu amaze kugira haba mu gihugu ca Congo iharanira demokarasi haba muri Tanzania ukaraba mbere Tanzania yoyo n'umukuru w'igihugu caho yaramaze kuza ngaha ah, i Burundi ni igikorwa gikomeye cyane na cyane cyane kuzi kandi yuko hariho n'ibindi bikorwa biko biragirwa kugira ngo imigenderanire hagati y'uburundi n'ibihugu bya buraya nayo nyine yongere kuguruka yongere itonga eh, eh, nyine ije ku murongo mwiza umurongo ugenda wubaha ukubahiriza inyungu za bose urabona rero yuko hari ubudasa buri kuraboneka eh, muri ino minsi kandi jewe sinareka kwizera yuko mu minsi iza hazoneka n'ibindi bisumbya cyane cyane ugiye kuraba nk'ubu ingene imigenderanire y'iguca Burundi ry'igihugu cy'u rwanda yari yatosekaye mugabo ukaraba ubu ingene hari ibimenyetso tugenda turabona byerekana yuko hari utwigoro tugigwa ntibantunganya yashikirije ku bwanyu mweho mubona ari gute kumbure abarundi muri rusangi bobana uh, hadakoreshejwe ingimba hadahonyanzwe agateka ka zina muntu ngira mwumvise ko ari nyuma kandi y'aho habaye eh, koko urabye aho uburundi bugeze aho isi igeze ni gute abarundi bubaho umwe wese yubaha uwundi umwe wese asonera agateka ah, ku wundi gutyo inama igasumba ingi y'ingimba alo alo uno munywanyi ndabona telefone ntimukundiye kumbure mu buhinga bw'ibyuma baturabire neza alo Alo muranyumva? Ubu turakumva ninde tuvugana utwakuri hehe? Eh muvugana na David ndabakuye ndi otawa muri Canada. Sangwe kaze David muri Karadiridimba uno munsi yotawa muramahoro. Egi otawa na mahoro akavugiriwe ku munsi w'ejo uno munsi kaze ndabiko. Mm. Uretse imvura n'amahoro kabisa turashimye. aho ni byiza uno munsi twagarutse ku kudakoresha ingimba nk'uko mwagiye murabyumva ku munsi w'ejo itariki zibiri ari umunsi wahariwe kudakoresha inguvu cyangwa ingimbarano violence mwumvise umukuru wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi icyo yashikirije ku bwanyu uno munsi aho tugeze ni gute abarundi twobana maze inama koko igasumba ingimba nk'abo numva ngo bari baratera ibisasu umuntu wese mu gisagara cya bujumbura no mu gihugu mm. ni ukuri iyo nzira ntishika Hmm. bamenye bamenyere yuko iyo nzira idashika kandi abarundi twaharenganye mm-hmm. yego icya mbere rero nohera ko ni uko uwo munsi witwa mpuzamakungu mm-hmm. ino iyo duherereye bene iyo minsi ntayihaba mm-hmm. eh, iyo ni konsita ya mbere ntiruza kugira iyo minsi ni ukuri ah, sinzi abayiduteguriye iyo mu bihugu by'iwacu mm. ariko ino hitwa ngo ni mu bihugu biteye imbere iyo minsi ntayo tuzi nayo tubona iyo minsi mikuru ntayo yaba mhm. bisigura rero yuko ah, iyo minsi yakorewe intumbero runaka nibaza mhm. muri ko murangi iyo mhm. twebwe nk'abanyafurika azi yuko twarakoronijwe sinzi ngo kivuga mu kirundi twaracuzwe bufuni na buhoro Mm-hmm. ubwo rero um, mu kuronka bise ukwigenga ukwikubwira mm-hmm. mu bisata bitandukanye mu butunzi muri ibyo bitwa ubwigenge bw'igihugu mm. twahawe twahawe amakondisiyo atari make mm. kugira ngo bamwe badukoroniza n'ubundi bazogume batuboheye amaboko mu mugongo jewe nibaza yuko ni inzira imwe mu zindi eh, ry'umuntu musanzwe muzi yitwa Gandhi mahatma gandi nawe ni afatwa nk'umwe mu bagwanije ingimba mu gihugu cy'ubuhindi cy'ubuhinde yego rero ishyirahamwe mpuzamakungu eh. oni ryaciye rifata uwo munsi riwuharira uwo kudakoresha ingimba journée internationale de la non violence ikivuga yuko woba urahimbatswe itariki zibiri eh, z'ukwezi kw'icumi cyangwa igitugutu buri mwaka ari wo munsi w'amavukiro wa Mahatma Gandhi umwe mu bagwaniye ukwikukira ku Buhindi aranagwanya wanashima abakava amahanga b'icyo gihe bari abongereza ba gucura bufuni na buhoro ubuhindi anahamagarira wanashima abahindi eh, gukoresha ibyabo kama Eh, mu ruhande rumwe rw'isi mugabapana mu rundi ruhande mhm. aho ndiko ndavuga muri afurika y'iwacu cyangwa no mu bindi bihugu haba muri asiya ibihugu twita yuko biri mu nzira y'amajyambere mhm. mugabapana mu bihugu bikomeye mm. nicyo nshatse kuvuga ku bwawe kuri ibyo rero nkaba mvuga ni jewe jewe eh, naba nkurikira ibiganiro by'umuronzi w'ikirundi cy'abarundi yitwa patrice ntafatira mhm. mu biganiro byiwe arerekana neza yuko mu burundi uburundi bwa kera twebwe tutarabaho mhm. abarundi basoneranira bubahiriza agateka k'uwo ari we wese mhm. biciye mu migenzo y'ikirundi uno munsi ni uko byifashe eh, Eh, ubu byarahindutse mm-hmm. umurongo asize yuko ari iterambere cyangwa iteranyuma mm-hmm. ni ukuvuga abarundi mu migenzo biciye mu migenzo y'ikirundi twari dufite ibintu twita kirazira mm-hmm. kandi tukabyubahiriza tukabigendera ko nuko rero ndibuka yuko tukiri abana mm. hariho n'agakoko bavuga ngo yuko ukiyishe ngo mama wawe acacika amabere mm, wari umuserebanyi sindakibuka neza ko agakoko wari umuserebanyi eh, ubwo rero ako gakoko tukagatinya nyine urumva tukumva yuko umuntu agakoze ku mama we yose acika amabere hmm. mu kirundi rero twarubahiriza agateka ka zina muntu eh, nta muntu yagiriye nabi uwundi nta muntu yokwishyura uwundi ariko navuga mu kirundi cya nta hmm. muntu n'ukuri yokoze ibitakorwa kubera izo kirazira byaba mu migenzo y'ikirundi ariko rero david ariko rero david iyo migenzo twarayitaye ariko rero david watanguye ushikiriza yuko ko muri uwo munsi uhimbazwa ku wundi mugabane ariko wanagarutse nawe utera ibyatsi ku kuba hungabanije umutekano uragaruka muravuga n'abanyamahanga n'ibindi n'ibindi mbe wibaza yuko muri abo bateye ibyo bisasu ntezwa ntoki hoba harimo abatari abarundi si abarundi ubwabo oya sinengeshanya yuko ari abarundi mhm. ko ari abarundi ni giki kumbure cyokorwa kugira abo barundi nyine babone yuko koko inama ikwiye gusumba ingimba ni ukuvuga icya mbere ni uko iyo umuntu amaze kuba yokora ibikorwa bihungabanya uburenganzira bw'abandi umutekano w'abandi uwo ni umukirineri ni inkozi y'ikibi mhm. uwo jewe nibaza ko atarundi rubanza ni ugufatwa hanyuma agacibwa urubanza rumukwiye agafungwa mhm. uwo nta rundi rubanza byo kuvuga ngo ngo tumugirire gutya tumugire gutya ni ugufatwa uko bikorwa kose agafatwa agashyirwa imbere y'ubucamanza hanyuma bakamucira umukwiye akajya mu gasho ariko wumvise ariko wumvise ko hariho abiyitirira abarundi batarafata inzira bene izo mhm. nibo tubandanya tumubirizanya mhm. tuvuga yuko iyo nzira idashika tuvuga yuko dutuza guhindura ingendo ni ukuvuga ni ukugaruka ku migenzo yacu imigenzo y'ikirundi mhm. imigigwa y'ikirundi ni ukuri guhungabanya agateka kazina muntu kwica icyo ni kirazira hmm. icyo ntitwagikora tukakigarukana mu mugenzo wacu nuko ninizeye yuko bizodufasha kandi bikomeye kugira ngo baciye bashikiriza ibintu umunani byofatigwa ko kugira koko uwo munsi ukurikizwe ubwa mbere kwari ukubandanya bakomeza agateka eh, k'amahoro bibicishije mu nyigisho icyo bita inculture de la paix par l'éducation hama haraba kandi ugukwiragiza cyane cyane ukwiteza imbere mu bijyanye n'ubutunzi n'imibano ubugira gatatu hari ukubahiriza agateka kazina muntu mu muhande bwose ubugira kane karukunganya hagati hagati y'abakenyezi n'abagabo icyo bita egalite entre les femmes et hommes hama ugutsimbataza intwaro rusange bita demokrasi, ubugira gatandatu hari ukumvikana n'ukubabariranira eka no gushigikirana ibyo bita tolerance et solidarité ni kuvuga development de la compréhension kubandanya hubahirizwa amahoro n'umutekano ku rwego mpuzamakungu nk'ibyo ibintu umunani eh, ishyamwe mpuzamakungu oni yashyizeho kugira bibe ngenderwa ko kuri uwo munsi w'igenekerezo rya kabiri gitugutu aho amakungu yahimbaza umunsi mpuzamakungu wo kudakoresha ingimba reka na ku murongo n’amahoro ibiganiro nk'ibyo bivuga agateka kazina muntu en general n'amadwa y'abantu bose n'ukuntu umuntu tugomba kwitwara ntitubandanye twitwara nk'udukoko turi mu ishyamba murakoze cyane bo ibyinshi wumvise ko david yabivuze mm. kandi ndashimye david kuri iyo ntererano yiwe y'ibyumviro yatanze gihe mm-hmm. cyo no kongera ko burya abarundi turafise akahise mhm. vote imirwa sipesiyare umuntu nk'uwo wiyadukije akaza agatera grenade abanyagihugu bibereye bariko barica umusase w'inyota bariko bariryohera uyu wo munyagihugu yigire kwitegera bisi quelque histoire revendication zose mhm. akaba bamufashe bace bamumanika uwo munsi kandi barivote ubu tuvuga ibihugu byose ukoze ikosa rikomeye barakunyonga mhm. barakunyonga ntibaze kutwempoza ko bene domore dahari urafasha umuntu abantu bigiriye kwitegera tubisi bitaye guhira barushe bagiye kuruhuka ubategere nabi nk'abo bantu bishyiye ubu hmm. ni revendication politiki revendication politiki ni iki igihano cyo gupfa cyari uko ikidakogwa kirazira hari kirazira David yabivuze no mu mm. kirundi cya twamye dufise kirazira mm-hmm. yego vrema murakoze ibiganiro nk'ibyo mubandanye mugumeko nibikenerwa ko n'iyo radiyo musabe intererano muri diaspora tuzoyitanga murakoze cyane Ernest natwe turi hano ku bwanyu murabona yuko na kino kiganiro munsi mwiza kandi imana imana ibandanyire icungera uburundi bwacu murakoze cyane Ernest Yotawa muri Canada mugira ibihe byiza eh, kumbure natwe turi ngaha isanganiro iri ngaha ku bwanyu kumbure kugira ibihe akanya murakoze rwose murakoze rwose abagenzanje ibyo bavuze bo muri canada ndabashigikiye cyane simvuga na meme na kabiri ku byo bavuze nsanza no kuja kunganira ku byo bavuze abo bo muri canada mhm. ernest na david eh, oka amazina azarangora ariko nagira ingaruka gato kuri ntibantunganya gatoya mhm. nibaza ko eh, ntibantunganye kuri nuko watarungutse ngaha ngo aze ngo tumubaze kuko ibi bintu bigarutse byarigeze kuba ku ntwaro yiwe hariho porokireri nabo ubucamanza bwaragarutse burakora hmm. naha rero njangaruka njangaruka bwa bucamanza bwa bucamanza umukuru w'igihugu yidoga ko niyirukane mu gihugu n’ibishoboka bazotera amagerenade bamara abantu kuraho ibyo bintu mu gihugu byo kwamara rwaciciriza aciciriza ari umukuru w'igihugu nakureho cyangwa abantu bazongwa bicana gutyo n'ushonje azotera grenade mu buntu n'ushonje mm. ariko Placide mm, aeroport ikibuga cy'indege eh, eh, tugaruke ku mafe kubiriko kirakogwa nimba gikozwe na naka nibyo nahanwe ariko mu gihe atarafatwa atarashikirwa ubucamanza ntituce tuzakumbure mu kiganiro twagiriza ubucamanza kandi tutabonye ko koko icyo cyaha cyabashikiriye birananira gufata ingingo bakurikije amategeko naho mpagaze si mm. umunyagihugu ajejwe gutora umwasi mm. aha ni polisi nihe wovuga uti polisi n'ubucamanza ntibakorere hamwe kugira barondere abo bansi bari mu gihugu oh, bahungabanya umutekano cyangwa bahungabanya agateka kazina muntu ibyo uvuga ngo bakorere hamwe nibyo bakora ega nicyo bajijwe mhm. ubundi batubwiye ku byo bintu bibaye baramubuze mhm. byagenze gutaho batagenda bariye mhm. wereka gucishiriza ukiririza mbe polisi kuri ubwo bucamanza bukora iki ibyo bibaye bwo bwo bwashikirije iki bugejejeho amatohoza Mhm. wowe urashaka kuvuga yuko ibyo bintu biri ko biraba gushika n'uno munsi ubijejwe mu camanza ataravuga uguseruka polisi avuga ati amatohoza ageze ngaha ibintu bigeze ngaha mu gihugu tuvuga yuko gifise izo nzego mhm. ushaka tuvuga iki we hamaze kuba grenade yegisipoza abantu bagapfa mm-hmm. bagapfa bisa ubucamanza abapolisi duhemba ijoro n'umurango abanyagihugu ngo barakoboka bakoboka batanga ikode oberi batangiriye banyuranwa na oberi oberi nabiri ku gatwe kabo birirwa bariha amafaranga babagabo nabo bafise ishyirahamwe hariya mu kigobe Placide uraraba dukoreshe imvugo ndundi siko hari niwe yafashe iriya desiziyo azana umusirikare uwo musirikare yagarukanye ukuri baramuvomaguye uwo musirikare ariko mu kwezi kumwe ntabwo nade yasubiye kwaduka mu gisagara cya bujumbura mu kwezi kumwe mm. nta nigerinade n'imwe yasubiye nimba ndabyibuka niba cashingwa na prokirere wundi mushashasha nta gerenade n'imwe yasubiye kugaruka gusura gutera mu bubari gusura gutera mu isoko umuntu wese yasuraga arengana Eh, kumbure bene ibyo bitero eh, usanga biba mu bantu ntimwiyumvire yuko hashobora kubaho kumbure n'imvo za politiki ugasanga hariho nk'abanyepolitiki baba binyegeje inyuma bobo n'igikimwe bwe babwira kuko abarundi uko bari nabone bararushe barakeneye kubaho mu mahoro oh jewe ndabifata ingingo zibiri medali nico bakirekire mhm. nuvuga muri birebe iki kintu kirimo abasahuzi b'igihugu ba bandi bari ba leta kugira bananize umukuru w'igihugu berekane ko hariho ibintu kuko aba batera amagrenade n'uwo wari umwana n'amafaranga babaha abayabaha nabo ni n'abandi nabo bivye igihugu aho je nibaza ko hariho umukuru w'igihugu yorabira ikindi kigira kabiri jesi nibaza ko ari umugwanyi yogire bino tuzojana mu rutare bakajya kuba hari ati bajya bajya barashobora kubitegura bino bintu barashobora kubitegura bino bintu kugira bananize umukuru w'igihugu berekane ko ari akajagari hanyuma bandanye biba abaho kuja aje kunigana n'aba batera amagerenade nabo babandanye umusonga ati urumva ngo byari biruzuranye ahantu hose nabo babandanye basaba ntakureho ntabyo avuga asanze umuntu minisitiri ntakureho baruzuye ntabakure harabazi arabaza afite inzego zijejwe kumurerekera ijisho nakureho mugabo akabananya arondera kuguma agira diplomasi nta diplomasi n'umusuma n'umwicanyi ntibikunda nta na hamwe ku isi umuntu agira diplomasi n'umwicanyi n'umusuma ntibibaho nakure hano natwara abarundi abarundi neza na ya Colorado mm Josephine sangwa ikaze nawe muri karadiridimba ni Jacqueline Jacqueline murantunga Jacqueline sangwa ikaze hamana nawe uduge ku ego murakoze cyane ah, mbanje kuramutsa abarundi mwese muto murumviriza kino kiganiro hamwe n'abandi bari hanze kurwanya gutorera umuti bidakiye mu ngimba ahubwo biciye mu nama mm-hmm. eh, nk'uko abandi batanguye babivuga bari bajya babiri bari muri muri canada hamwe n'umwe ahejeje kuvuga muri oranje mm. ah, mu bisanzwe iyo minsi mikuru turazi ko bagerageje guca hirya no hino ingene uwo munsi watanguye mm. impamvu washinzwe kandi n'ibyo umutekano ariko urahungabana mu ndwi zibiri ziheze hano mu gihugu cyacu kumbure wewe n'akahe kamo nawe wotera bene abo bantu bakiyumvira yuko koko inama ishobora gusumba ingimba Eh, mu bisanzwe nta muntu um, yifuza uretse abantu bake bake abantu bakenya nta muntu yifuza yuko umutekano w'undi muntu wohungabana mhm. uretse abantu bakenya baba bafise iyindi umutima ntazi ingene atari uw'ubunyamuntu ah, ni ukuri birababaje cyane kubona abantu babura ubuzima bariko abantu bariko barikorera ibyabo bariko wibandameza ibikorwa byabo hanyuma ugasanga umuntu umwe cyangwa babiri arajya arahungabanyije umutekano arisha abantu ni ibintu byo gutera ibyatsi ntabwo ari ibintu hmm. mu kuri ah, ni murabe ah, nako um, ababyega inzego zibigejwe ntibaraba ingende bashobora gushyiraho um, ni ukuvuga kugerageza guhana guhanana cyane cyane mhm. abantu baba bafise iyo nyifato kuko mm, murabizi iyo umuntu akoze ikintu hanyuma agahanishwa igihano gitonya n'abandi bari bariko baramuraba canke abandi babyumviriza erega burya iyo umuntu agize ikintu nk'icyo hanyuma ntahamwe n'abandi bafise imitima nk'iyo barashobora kwiyumvira gukora bimwe nk'uwo muntu nyine kuko baba bazi neza yuko atakintu kibi kinini kizoba kizobashikira Ernest yotawa yagarutse ati binabaye ngombwa n'igihano cyo gupfa ngo kigaruke hamwe ukoze amabi nkayo o aca ahanwa k'umugaragaro igihano cyo gupfa mbere ngo ari nk'umunyamahanga wewe no kwirukanwa kirukanwa ariko yabanje kubabazwa murakoze murakoze cyane namwe mwakoze gutera iteka kino kiganiro nk'umukenyezi kuko mwakoze gutera iteka kino kiganiro nk'umukenyezi kuko ni gake twakira abakenyezi kugira nabo baterere ibyiyumviro mu kubaka igihugu murakoze cyane hmm.